fermi la oculoin por pli bone audi. Ce mussoi, dum tempa el shaltado de senso, pli fainigas alian senson. La blindai musicistoi Ray Charles au Stevie Wonder estas ofte menciatai kiel exemploi che la forfalo de sens organo povas pri altigi la sento capablon de alia sens organo. Ču ambau artistoi vere pruvas tion? Au ču ili estas simple esceptai talentuloi? Compreneble la sensoi, respektive la cerbai regionoi kiwi competentas pri ili, estas reciproce kundligitai. Existas ec la supposo, che ciui homoi tutte frue dum infanezzo estas sin esteticuloi, ili exemple audas coloroin cae tiel plu, cae che plei multai homoi poste perdas tiun capablon. Sed existas por la evoluo de la sensoi crisai periodoi. Dum tiui periodoi infanoi familiarigas cun siai opticae cae acusticae medioi, tiam ili exemple lernas la sonoin ciuin ili plei ofte audas tio inscribigas en la cerbo. Se oni post tiu faso contactigas cun aliai sonoi, la percepto farigas malfazila. Oni ne povas audi certa in sono in de la cina lingvo, se oni kiel infano ne lernis la cinan, clarigas Patrick Kennell, experto por son prilaborado en la cerbo ce la Universitato de Marilando en Usono. Sed li ne estas tute certa pri tio, cae tial li cunigis cun cinde vena experto pri bildo prilaborado en la cerbo. Ambau nun volas el trovi, ciù la activezzo de unu senso influas la activezzon de alia senso. Ili faris tion ce mussoi kiwi estis plen crescai cae sanai. Ili metis la musoin en quasau blindetson. Dum tuta semaino la musoi restis en malhelo. La oculoi ne suferis iun ain damagion, post la semaino la bestoi capablis vidi same bone kiel antaue. Sed iliai oreloi estis pli fainigintai ili audis mal lautain sono in pli bone, ca ili capablis distingi sono in pli bone. Tio montrigis per la conduto, sed oni ancau povis mesuri tion. La concernai neuronoi en la cerbo estis pli activai. Tio concernis ancau la scalto centroin por sensai informoi cae tiui shalto centroi ce ciui suciuloi sidas en la samai cerbo regionoi. Tio donas al nila esperon, che ni povus vidi la efficon ancao ce pli alta stupai bestoi, clarigas la esploristo. Ni janes cias ciom da tempo homoi devus passige en malhelo, cae ciu ili en tute farus tion. Sed tio povas malfermi voion, por forigi problemoin ce la prilaborado de sensai impressoi. Ce la mussoi, la pli fainigio de la aut capablo ne estis daura. Post celcai semainoi, tiu faina distingo capablo de nove perdigis.